visas tas e, lygų epidemija ir įvairiausio sveikatos sutrikimo plitimas e, vyko didėjančių komunikacijų fone. Kitaip tariant, vis didesnis žmonių skaičius e, su reikalu ir be reikalo blaškosi po pasaulį iš kontinento į kontinentą, perveždamas ir parazitus, ir užkratus, ir bakterijas, ir mikrobus ir, ir bacilas, ir ko tik tai neperveždamas, tame tarpe ir virusus, tokius kaip gripas perveždamas. Ir e, kuo tai pavojinga buvo? Na, ilgą laiką, sakykime, virusai jie regioniniais tokiais būna. Na, čia labai aišku vietoje apie tą prakeiktą koronavirusą pakalbėti, bet tiek jau to. Net ir dabar, sakykime, gripas yra eurazinio tipo ir yra Amerikos. Ir pripratus prie vieno su kitu būna gana taip šiaip savo santykiai. Na, teko kartą nu, nuvykti į Junktinės Amerikos valstijas su grupė, tai ir kaip tik gripo epidemija. Visi tenai iškrito iš dešimt žmonių devyni. Na, man gal lengviausia buvo, aš ten truputį temperatūrą, 37, o pas visus kitus 39-40, neveiksnų žmonės. Bet, na, sirgo, persirgo, nieks, ačiū Dievui, nenumirė. Tačiau va toks va gripo poveikis, kad tiesiog paslikas guli. Ir tai čia šiais laikais, su šio laikinė medicina, vitaminai, su, su priežiūra. Na, tai galite įsivaizduoti, kas buvo, jeigu m, mm, atveždavo tokį gripą, sakykime, į kokią nors salą, kur iš viso niekada niekas gripų nesirgo. Arba europinį gripą į Ameriką, amerikinį į Aziją. Mm, aukų skaičius buvo didelis, juo labiau, kad dažniausiai tas naujas lygas Na, liaudės medicina, tai aišku, čia dar irgi toks reiškinys savotiškas, greičiau magija tai, negu kad medicina. Ir kiek ten išgydo, kiek neišgydo, bet bent psichologiškai e, tai nuteikia. Placebo efektas, taip, liaudės medicinoje gali būti labai aukštas. Mm, ir tai labai svarbu, optimizmo suteikia, mm, kažkokią viltį, ką daryti paaiškina. O jeigu atsiranda nauja lyga, liaudos medicina yra bejėgė, jie tiesiog nežino nei, nei kokius ritualus atlikti, nei kokią žolės valgyti, nei, nei kokią mėšlą uostyti, viskas. Depresija ir labai dažnai ta depresija daugiau žmonių nužudydavo negu kad realios lygos. E, jau galėjau, kaip čia pasakius, truputį atkreipdėmėsi, kad štai, Malerija vienai paveikė, kova su maru šiek tiek kitaip, džiova tiesiog jau net ir išvaizdą europiečių keičia. Ką jau čia kalbėti e, apie sifilį ir, ir choleros įtaką. Bet visų tų pagrindinių ligų. Tai čia tik pagrindinės, kurios milijonus užmuša. Nešiojasi su savim visas kitokias, kokias tik įmanoma ligas lygelės. Šiltinės, geltonuosius drugius, įvairiausias ten nesuprantamas dezinterijas, kuomet viduriuoja žmogus nusilpsta ir numiršta. Viską nešiojasi, visko ir labai daug. Ir vienu metu, čia beje irgi ypatybė. Atplaukė toksai iš Azijos ar Afrikos veikėjas. Na gerai, Maro neatvežė, ačiū jam už tai. Bet tėtis atveš kokias 3-4 užkrečiamas ligas ir jos paplis vienu metu, smoks bendruomeniai, kuri neturi nei imuniteto, nei gydymo priemonių, nei galų gale pasiruošusi kažkokiam tokiam staigiam mirtingumo ir, ir, ir lygų šuoliui. Čia kasgi nutinka per tas tokias rimtas epidemijas, ne, ne, ne tokias, kaip, kaip dabar mes čia daugiau mažiau žaidžiame epidemiją. E, socialinės tvarkos suirimas nutinka. Ką man mokėti mokesčius, jeigu ryt po ryt numirsiu, arba klausyti kokio policininko ar valstybės, kariuomeniai tarnauti. Ne, gyventi šią dieną reikia. Na, šią dieną žinot, koks gyvenimas. E, Vokti, plėšti, prievartauti, džiaugtis. Mirties taigi nebaisu, taip ar taip numirs. Pagaus, pakars, o, didelis siaubas. Nuo maro numirsiu nu, po savaitės, gal dar ir greičiau negu kad spės pakarti. Tai tokių nuotaikų būna labai daug ir tiesą sakant, epidemijos paveiktos visuomenės jos dezintegruojasi, geriausiu atveju kokias nors šeimas ar, ar giminės ir gentis. O kartais tiesiog subira iki kiekvieno individo, kuomet kiekvienas už save Ir aišku, kad tokiamis sąlygomis išorės kokios nors jėgos tokią visuomenę gali labai nesunkiai, jeigu ne visai sunaikinti, tai pajungti savo interesam, pavergti, likviduoti valstybingumą ir, ir taip toliau ir panašiai. E, medicinos atsakas kaip minėjau, buvo ne tiek gal vaistų išradimas ar suradimas iki XIX amžiaus antros pusės, iki Kocho ir Louis Pastero, kur, kur, kurie jau pradeda ieškoti priemonių, kaip gydyti nuo vienokio ar kitokio užkrečiamų lygų, e, kiek e, gyvenimo būdo, elgsenos ir išvaizdos e, keitimas. Na, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tipiškas išsilavinęs, ne, ne, ne koks ten laivo kurikas, o išsilavinęs europietis, vykstantis už Europos ribų imperinės, kolonialinės, užkariavimo ar prekybos ir švietimo tikslais ką jis darys? Jo visas gyvenimas, jo tiesiog kasdiena bus e, suskirstyta į tam tikras hygieninės procedūras, kurių reikia laikytis ne tam, kad ilgai ir laimingai gyventum, o tam, kad staiga ir, ir greitai ir skausmingai nenumirtum. E, stengsis praustis kuo dažniau ir, ir, ir su kuo daugiau muilo. Čia stebins, taip sakant, vietos gyventojus, kuo čia tokie tie europiečiai purvini, kad visą laiką prausiasi ir prausiasi. E, nustoja naudoti pirštinės tiesiog kaip puošmeną, naudoja darbui pirštinės. E, nagus karposi, kad būtų trumpinėsi kauptų visokios šiukšlės. Valgo naudodami įrankius, kuriuos vėliau dezinfekuoja. Ir, ir, ir indus, stengiasi vandenį gerti na, trys kart patikrintą, o dar geriau ir visai jo negerti. Laimiai daug skanaus vyno, daug skanaus žino, daug skanaus viskio, daug skanaus galų gale ir alų pradeda visur gaminti, kur tik europiečiai nu, nenukeliavo. Na, blogiausiu atveju arbata, arbatos, taigi ko ne visur galima išsivirti. E, dinksta nu, vyro veidu, na lieka, lieka, bet, bet jau žinot, nebe tas, ne, nebe tas lygis. Jau reikia ten būti kažkokiu tokiu anglų džentelmenu įsiblaškiusiu ir Anglijoje gyventi. Kas dinksta? Ilgi plaukai dinksta, dinksta baisiniai ilgiausi ūsai, veš, vešlios barzdos, stengiamasi, kad būtų kuo mažiau vietų, kur galėtų veistis parazitai, visokios blusas ir, ir, ir panašus žmonijos priešai. Rūbai keičiasi, taip jie keičiasi labai lietai, ten ir vyrai, ir moteris ilgai negali atsikratyti net ir korsetų, bet stengiamasi, kad bent jau rūbai būtų na, šiek tiek švaresni. Jeigu neplauti dažnai, tai bent valyti, kad, kad vėlgi ne, ne, ne, nebūtų e, kostumas e, parazitų kolonijom ir, ir veisyklom. E, rengiamasi vis labiau tokiais laisvesniais rūbais, stilius mados darosi menkesnis. Nustoja ypač vyrai, e, reikia, nereikia papuošalus nešioti, nes papuošalai, žiedai, auskarai ir dar kas nors tokio, jie visada yra nešvaros ir, ir visokio nelaimės šaltinių. Čia galėsit pasiaiškinti žmonai, kodėl be žiedo kur nors vaikščiojate. Sakykit, užkratas, epidemijos aplink siaučia. Mm, <laughs> gerai, geriau, nesakykit, prisipažinkit geruoju viską, geriau baigsis. E, <laughs> tiek to, grįžtant prie, prie užkrečiamų lygų, e, nustoja vyrai naudoti mm, pudrą, nebereikia nustoja ten dažytis ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. E, kodėl vyrai? Todėl, kad vyrai daugiausiai tuos va, užsienio kelionės ir, ir, ir keliauja. Jie pagrindiniai kolonizatoriai, užkariautojai, pirkliai, švietėjai, misionieriai ir, ir panašiai. Na ir taip, 19 amžiaus pabaigoje, jeigu žiūrėtume į kokią Indijoje dirbančio Britų valdininko gyvenimą, jo darbo diena radikaliai skirsis nuo vietos gyventojų. Jis kitaip valgys, kitaip rengsis, e, kitokių sanitarinių normų laikysis. Galų galia jau baigsis ir tuo, kad e, kitaip savo fiziologinės atliks, kaip čia pasakius, funkcijas, kas tai bebūtų, ar seksualinis gyvenimas naudojant aps, apsaugos priemonės, ar, ar tiesiog e, nutekamas klozetas, jisai negers to, ką vietiniai geria, nevalgys, ką jie valgo ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Europiečiai reiškia ima gyventi va tokį e, truputį panašų į mūsų laikų, gana sterilų, gana tokį mm, mediciniškai apribotą gyvenimo būdą. O vietiniai gyventojai nelabai taip gyvena. Ilgai prireikia, kol supranta, kad čia ne europiečiai įsidirbinėjimai, o nu, iš tiesų taip sveikiau, geriau ir, ir tavo gyvenimas pailgėja. Kai kuriuose regionuose pailgėja vos nedvigubai. Arba bent jau sumažėja stipriai mirtingumas. Tačiau buvo vienas iš faktorių, kurį europiečiai nei labai suvokė, nei labai kažkaip kultivavo, e, na, bent jau iki 18 amžiaus antros pusės. Tada, kai pradėjo suvokti, pradėjo naudoti ir blogiem darbam. Tiesa, ne visur, ne visada, bet pradėjo. Turiu omeny raupus. E, nepainiokit raupų su raupsais. Raupsai tai, tai iš dalies užkrečiama, iš dalies paveldimas, ten toks labai išlikštus sutrikimas, kuomet iš tiesų žmogus gali gyvas supūti. Viduramžiais e, raupsuotojų būdavo didelis kiekis. Buvo suvokiama, kad raupsai tai čia kažkokia ištvirkimo ar nuodėmės pasiekmė. Greičiausiai dalis e, lytinių būdų plintančių lygų ar dermatologinių kažkokių uždegimų, būdavo tiesiog paskelbiami raupsais, nes kaip susirgdavo raupsais, nežinia dėl ko, taip kartais stebuklo dėka ir, ir pasveikdavo. Ir Biblijoje yra tai aprašyta, ir šventųjų šventas Rokas, berots nuo jų ten labai puikiai gydydavo. Na, bet su raupsuotaisiais, na ką galėjo padaryti, leprozoriumus uždaryti, tai yra, kad jie savo bendruomenėm gyventų ir savo lygų neplatintų. O problema buvo tokia rimta, kad, sakykime, Jeruzalės karalystėje buvo net riterio ordinas, Švento Lozoriaus ordinas, kuriame uh, riteriais buvo tik tie, kurie sirgo raupsais. Na taip, mūšio laukia gali išgazdinti bet ką. Jeigu, jeigu nužudysi jį nenužudysi, tai žiūrėk, jis tave vis tiek užkrės. Bet uh, kalba apie raupus. Raupai mm, buvo šlikščia ir bjauria lyga dėl to, kad jais labai lengvai ir e, apsikrėsdavo didelis kiekis. Čia baisiau už marą, baisiau už... Na, čia to, to, tokius koronavirusus, tai net ir gėda m, mm, lyginti. E, pirma, na, istoriškai žinoma auka yra Ramzis V, e, Egipto faraonas. Jo odoje, na, galite gal pasididinus nuotraukai žiūrėti, aštuntoj E, skaidriai, mumija jo, e, matosi, kad jisai irgi sirgęs, persirgęs raupais. Raupai e, išplinta per limfmazgius, čia šiuo požiūriu panašu truputį į, į, į marą. Užsikrėsti galima nuo prisilietimo, nuo, nuo oro, nuo, nuo bet kokio kontakto. Ir štai kaip atrodo greta jo sergantis žmogus raupais. Išberia pusleliam pakyla labai temperatūra, žmogus nejuda, tas lygos periodas gali tęstis gana ilgai, kelias savaitės, na ir dalis jų tiesiog numirdavo va tokiu ligoniu, nes na, nebūdavo kam ten vandens duoti ar, ar valgyti. Jeigu vienu metu susirgavo visas kaimas, o su raupais galėjo taip nutikti. Persirgus e, likdavo rauplės. Čia beje viena iš priežasčių, dėl ko europiečiai, na, ir ne tik europiečiai, ir Azijos gyventojai labai mėgo pudruotis veidą. Vyrai turiu omeny išbalint, nubudruoti, tai aišku, ir baltą odą demonstruoja, ir gražu, bet dar svarbiau, kad paslėpdavo rauplės. Nes tų žmonių, kurie būtų nepersirgę raupais, buvo labai ir labai mažai Europoje ir, ir Azijoje. Koks buvo mirtingumas? Apie mirtingumą va, galim spręsti iš mūsų duomenų brangios Lietuvos prieš šimtą metų, kol nebuvo įvestas masinis vakcinavimas nuo raupų, e, numirdavo vaikų susirgus raupais nuo 12 iki 15, e, kartais 18 procentų. Tai galima lyginti tiesą sakant su maro aukų skaičium, jeigu dabar maras pasklistų milžiniškas kiekis tiesiog užsikrečia, pakaršiuoja ir viskas, palaidojama. E, vaikai dar beje galėjo numirti ir nuo vėjaropį, nors vėjaropiai vaikam netokie buvo pavojingi, jie saugusiam buvo pavojingi, jeigu saugiaus užsikrėsdavo, tai ten galėdavo impotencija geriausiu atveju visų, na, geriausia irgi čia geriausias atvejis, nu, saliginai, e, beprotybės ir ten visokios kitokios nelaimės galėjo nutikti. Na, galėjo ir nieko nebūti. Bet gerai, atsiminkite šitą skaičių. 12-14 procentų, tai čia europiečių duoklė Europams su kiekviena karta, kiekvienais metais tiesiog į milžinišką lygis buvo pasiektas toks, kad e, į kariuomenę kartais, na, tiesiog imdami ypač tokius uh, na, speci, <laughs> specialios paskirties dalinius, sakykime, grenadierius ar, ar, ar jėgerius, na, į tuos, kurie avangardė bus, kurie pirmiai žengs priešo miestą, buvo stengiamas e, verbuoti kareivius, kurių veidai rauplėti. Jie jau persirgė. Nereik bijot, kad jie žygios kur nors užsikrės, ir, ir numirs visas pulkas, nespėjus net ten nieko jam normaliai net dobių iškasti. Mm, jo labiau, kad, kaip minėjau, greitai buvo suvokta, kad raupais galima apkrėsti daiktus, užkratas išlieka ir 18 amžiui pirmi, man regis, prancūzai sugalvojo, bet jie plačiai to nenaudojo. O štai Britai ėmė naudoti gana plačiai. Tai vadinamas sąmoningas užkretimas, kuomet atsitraukiant kariuomeniai paliekami, sakykim, rūbų kokių nors, apsiaustų, nežinau, ten marškinių ir taip toliau. Tarsi ir trofėjas va priešai. Na, ką kareivis daro radęs blogai padėtą daiktą, pasiima tam, kad gerai pas save pasidėti. Pasiima ir užsikrečia. Tai labai dažnai būdavo stengiamasi, kad priešui atsitraukiant Mm, žengtų jo paliktas pozicijas ar, ar stovyklas būtent tie žmonės, kurie raupais persirgia, kad neusikrėstų, kad neišsinešiotų, kad dezinfekuotų, jeigu randa ten kokius rūbus, išvirint tiesiog reikia ir, ir užkratažus. žus. E, Šitokias gana niekšišką bakteriologinį karą kartais kariaudavo prieš indėnus, kai jiem numesdavo kur nors užkrestų apsiaustų ar, ar, ar antkločių. Na ir susiradę jos indėnai užkrėsdavo patys, užsikrėsdavo visi ir, ir labai dažnai e, paprasčiausiai išmirdavo. E, pirmas tas va, smūgis nutiko Korteso dar, dar nuotikiu žygyje Tenočtitlano kovų su actekais metu. Pačio Korteso dalinys sergančių raupais nebuvo, bet kai atsivijo iš Kubos jį persekėjusio E, gubernatoriaus Velaskeso karinis dalinys, porą tūkstančių kareivių. Kortesas jau turėjo tuo metu pakankamą inko aukso ir tą dalinį tiesiog perpirko į savo pusę. Taigi, kai šitam dalinį buvo vienas e, vergas negras nešikas ir jisai sirgo raupais. Ir nuo jo užsikrėtė indienai ir tie raupai persimetė ten atštitlaną, O Tenochtitlanas tuo metu, na nežinau, didžiausias, ne didžiausias pasaulio miestas, tai bent jau Amerikoje tai tikrai didžiausias ir, ir na, į penketuką tai ko gero įėjo. Na ir ispanų užkariavimas buvo nepaprastai palengvintas raupų. E, kodėlgi taip nutiko? Visų pirma dėl to, kad e, jeigu europiečiai, jau kaip minėjau, mirdavo 12, ten 15, na jeigu visai turbūt ten tų vaikų neprižiūri, gal kas penktas vaikas, tai e, tie, kurie neturėjo imuniteto raupam, jie mirdavo tiesiog masiškai, labai greitai, išgydyt buvo beveik neįmanoma, na, tais laikais ir nebuvo kuo gydyti. Ir štai gali dev, devinto mm, skaidriai pažiūrėti, čia atstekai sergantis, sergantis raupais iš lūpų sklindantis ten, ten tie tokie, e, na, čia actekų ir Mezoamerikos tradicijai, jeigu kas kalba, tai va prie lūpų nupiešiamas tarsi toks kalbos ženklas. Bet kas ten bekalbėtų, e, tie, kurie neturėjo įgimto ar neįgimto ar bent kokio imuniteto raupam, susirgus iš jų neišvengiamai numirdavo 80 procentų. Tai čia, žinot, 80 procentų tai kažkas panašaus į elementaro holokaustą tokį, į masinį genocidą. Ir e, taip, Šiaurės ir Pietų Amerikoje Ispanai neturėjo niekada tokios intencijos, kad ir Portugalai, kad atvažiuosim ir visus išžudysim. Net ką, ką veiksi išžudęs ant, ant tų kaulų ten, ką, šoksi ant jų? Aišku, kad ne. Uh, geriau pavergti, kad dirbtų, ar kokie baudžiauninkai, ar, ar ten kokie valstiečiai bent jau būtų, ir iš to darbo turtėsi. Na, bet, bet raupai darė savo ir, ir smūgis ypač miestuose gyvenančių, ypač žemdirbių visuomenėm, ypač indėnų, kurie plačiai komunikuodavo vieni su kitais. Raupų smūgis buvo milžiniškas. Šiek tiek lengviau buvo tiem, kurie, sakykime, Šiaurės Amerikos šiaurinės dalies gyventojams, na, miškuose pasklidusiuose, prerijų gyventojams, arba Amazonės džiunglėse lindusiam, ten, ten, tiesą sakant, ir užsikrėsti buvo mažiau šansų. Bet inkai, majai, actekai, pueblo gyventojai, Misisipės baseino, juos e, raupai tiesiog žudyta žudė. Tas pats nutiko su Australija, kai 19 amžiuje, jau 19 amžiuje pradeda tenai vežti savo katorgininkus Britai ir, ir kolonizuoti katorgininkų dėka. Ir Australijoje, ir, ir šalia esančiai Tasmanijoje raupų smūgis buvo toks, kad vėl tie patys skaičiai, jeigu tik bendravo su europiečiais, po metų liko kas penktas gyvas ir negyvas. E, dar pasikartosiu, raupai dažniausiai jie atklyzdavo ne vieni, o su gripais, su, su kokiu nors žiūrėk dar ir maru. Ir yra tie tokie išklotinės, va, kaip, kaip ten ispanų administracija 17 amžiuje, naujoji Meksikoje, atsiprašau, ne naujoji Meksikoje, mm, naujoji m, mm, Kastilijoje ir dabartinė Meksikoje, jie tenai stebi tas ligas. Tai visiškai akivaizdu, kad kas 15-16 metų uh, na, Europai galbūt badas, o tenai masinė epidemija, kuomet išmiršta tikrai ne kas dešimtas, o kas penktas gyventojas. Nelabai skiria, kas ten per lygos, viską vadina maru, tik tai va vienas maras čiaudintis, kitas maras viduriuojantis, trečias maras jau tikras, turbūt buboninis, ketvirtas šiaip va išbėrė visus ir visi numirė. E, dar bjauriau, na gerai, išgyveno 20 procentų, užsikrėtė, neužsikrėtė. Tai ką, jie susilauž, auks, susilauks vaikų ir tie vaikai vėlgi neturės imuniteto. Vėl užsikrės ir vėl iš jų 80 procentų numirs. Na, dar tas 80 ar tegul ir 50 procentų, tai yra toks milžiniškas smūgis. Šiaip visuomenės sunkiai atsitėse, jeigu 10 ar 15 procentų staiga žūna. O 50 tai, tai čia yra sutriuškinimas, ne, nebelieka nieko. E, lieka tai pavieniai kažkokie šeimos, klaidžiantis, suyra prekyba, suyra bet kokia pramonė, su, suyra visa socia, socialinė struktūra, ateina milžiniškas kolapsas. Europiečiai šito savo poveikio ilgą laiką net ne, neįvertino, nelabai suprato. Na, sakykime, portugalai ir ispanai plaukėja, jie, jie ką ten su, suranda šalio iškišulio salas, Kanarų salas, Vazorų salas, Nu tai Azorų salose liktai kažkas gyveno, lik negyveno, atvažiavom, sekantį kartą atplaukėm, jau tikrai niekas negyveno, nieko nėra. Kur jie visi pasidėjo, gal išplaukė, na gal išplaukė. Kanarų salose truputį geriau, bet, bet, bet ten irgi prasidėjo jų užkariavimas ir na, užkariauja tų mūšių metu, žūna vienas kitas, tie, kurie kaunasi. Na, dar ten ir užkariavimas tie kanaro gyventojai neolite gyvena, metalo nežino, na bet va, užkariavo. Na gerai, kur vyrai žūna, o kur visi kiti pasideda ir ne, nebegali suprasti. E, beje, tai būtent tos va, ra, neramėjo mm, paprasčiausiai Atlanto vandenino salos tapo tuo eksperimentinė baze, kur išbandė iš pradžių portugalai, vėliau ir ispanai e, plantacijų sistemą, kad štai yra žemė, nėra, ką dirbti, nėra kam dirbti, valstiečių nėra, nėra vietos gyventojų. Tai galima jau Afriką ne už kalnų, nuplaukti, nusipirkti, atvežti ir tegul jie ten augina cukrašvendrės ar, ar tiesiog vynogės kaip Madeiros saloje, Na, vis ekonominė nauda bus, nes kaip minėjau, tuščia. Panašus vaizdas buvo ir kai prasideda anglų masinis, jau nebe valstybinis, nebe komercinis, o masinis ir apgyvendinimas. E, tiesiog Anglijoje re, revoliucinis, nerevoliucinis, religinis karas, visokie agresyvus e, fanatikai ir jų sektos, jos, jos nesugyvena ne tik ten su katalikais, kokiais ar anglikonais, su jau ir su Kromvelio puritonais nesugyvena ir, ir prasideda plaukimas. Na, žinote, amerikiečių mitologija apie tėvus piligrimus ir panašiai. Tėvai piligrimai buvo mažytė sekta, ten jokie ne tėvai piligrimai, o plaukė iš Olandijos kalvinistai paprasti, su savo paprastais įsitikinimais, o jų paprasti įsitikinimai, kad 99 procentai žmonių keliaus į pragarą ir išgelbėtų bus tik tai 10 tūkstančių, Na, užsiminėti ten tų indėnų reikalais nėra prasmės tokiam sąlygom. Na, štai jie atplaukia. Ir kągi jie ten mato e, Plimoto koloniją ir kitur. Mato, kad kažkada būta indėnų gyvenviečių, dirbami laukai buvo, e, keliai praminti, o dabar ne vieno nėra. Nu, kas nutiko? A, visus nužudė Maras. Na, gerai, Dievo valia vadinasi, apvalė žemę tam, kad mes galėtume čia atvykti ir čia nuolatos e, gyventi. Na, tokios Dievo valios e, būta daug. Ir, ir taip daug, ir, ir taip netikėtai, kad, kad sunku yra apsakyti. Daugelis tų tokių tūkstančius metų džiunglėse ir kur gyvenusių tautelių jos europinio užkrato kokteilių paprasčiausiai net laikė. Ir dar pasikartosiu, išskyrus labai jau tokius ekstremistinius, e, kraštutinius e, protestantus, dažniausiai kalvinistinio tipo, bet ir nuo kalvinistų dar atskirusius, jokios kitos europinės valstybės tokių idėjų, kad štai atvažiuokim ir visus žudykim, iki 20 amžiaus neturėjo ir, ir nesiruošė turėti. Viskas gavosi, jeigu taip galima įsireikšti, natūraliai. Ir taip gavosi, kad, sakykime, va, gyvena dabar Australijoje aborigenai. Mm, daugiausiai šiaurinėje Australijoje, sunkiai pasiekiamose vietovėse gyvena jie. E, bet e, kai jų genetinius tyrimus atlikinėjo, tai rankos nusvyro, paaiškėjo, kad dabartinių aborigenų jie, jeigu gyvi, jeigu gyvena, tai jie yra na, mulatai, nemulatai, maišyti protėviai su baltaisiais. Nes priešingų atveju grini, jie paprasčiausiai išmirė nuo tų visokiausių lygų. Lygos, užkariavimai, religijos pakeitimas beveik visada europiečių atnešamas, tai buvo čia toks trigubas, keturgubas smūgis, kuris palauždavo ir sugriaudavo tiesiog menkiau išsivyšiusias civilizacijas. Patys europiečiai, ką daryti su raupais, nieko ten ypatingo nesugalvojo, pasinaudojo Azijos patirtim. Beje, dar buvo pastebėję, kad, sakykime, pienininkės, kur melžėjos, jos kažkodėl tais raupais neserga, ir čia nežinau, man regis Markė Sūrio ir kieno yra ten gražioji melžėja ir, ir pienininkė ir taip toliau, tai, tai čia iš tų laikų ir atsirado, nes, na, žinot, vyras rauplėtas tai gal vyriškumo koks požymis, o rauplėta moteris, na, tai jau čia labai keistos skonio požymis. Tai e, pienininkės ar melžėjos rauplėtom nebūdavo. Kodėl? Užsikrėsdavo raupais e, karvės, karvės melžiant visada ten ir, ir rankos įskyla ir, ir, ir kiekvienas melžimas ten karvės tešmenį kontaktuojama su, su karvės krauju. Nuo, nuo karvės užkrestos raupais užsikrėtus užsikrečiama žymiai lengvesnė raupų forma. Persirga ir, ir pamiršai. E, Ta jau buvo suradę Azijoje, ypač Osmanų imperijoje, na, ne visoji gal, bet Konstantinopolio, kuomet tiesiog sąmoningai e, paimdavo iš sergančio žaizdos to, tos puslelės, įbesdavo pagaliuką ir tuo pagaliuku sužeisdavo, sakykime, vaiko odą. Vaikas užsikrėsdavo raupais, persirgdavo lengva forma ir daugiau nebesirgdavo. Kitaip tariant, vakcinacija. Na, vakcinacija nuo žodžio vaka, vaka reiškia karvė, nes naudotas vakcinavimui, mm, na tam, užkratui susilpnintam pagamintų būtent karves. 18 amžiui prasideda, prasideda aristokratijos vakcinavimas, o 19 nu, jau jis pasidaro beveik ir privalomas. Lietuvoje ketvirtam dešimtmetį beje tik daugiau mažiau privalomas ir, ir, ir tas vaikų didelis mirtingumas galėjo Lietuvoje na, būti gerokai mažesniu, jeigu, jeigu, jeigu jeigu aukštesnis medicininis ir visuomenės išsivystymo lygis būtų. <laughs> Beje, galite atpažinti žmonės, kurie gyvena Sovietų sąjungoje gana nesunkiai. Visi mes buvome vakcinuojami ir, ir, ir pas mane yra ir nekarta ten, kad stipresnis susidaryto imunitetas ir ant kairės, ir ant dešinės rankos yra randeliai, pėtsakai, apvalos pėtsakai nuo tų rauplių. Tai čia ne tik kas gyveno Sovietų Sąjungoje, galite atpažinti. Pažiūrėkite holivudinius filmus, sakykime, na, to didžiojo stiliaus uh, antiką, kur rodo ar Kleopatra, ar ypač Spartaką, ten Kirklas Daglasas, Spartakas, uh, gražus vyras su raumenim. Tai jis taip pat ten matosi, kad skiepytas ir preskiepitas. Tikras Spartakas, koks jau jis ten gražus ir stiprus bebūtų, e, tų raupų skiepų, skiepų ant bicepsų tikrai neturėtų. Na, čia šiaip bendram e, išsilavinimui ir įdomumum. E, taigi, tai, kad šiais laikais gyventojų skaičių žemėje pakankamai sparčiai didėja, nemaža dalim yra vakcinacijos nuopelnas ir konkrečiai uh, Pavyko, pavyko, pavyko vienintelę lygą taip jau rimtai įveikti žmonijai, tai yra Raupus 78 metų Ženevos pergamentas, kurio patvirtinama, kad raupai yra įveikti. Raupų virusas e, yra laboratoriniai pavyzdžiai, bet šiaip pasaulyje jisai neplinta, nei, nei kas nuo jo dabar miršta. Tiesa, Sovietų sąjungoje, kiek suprantu, vakcinavo vis tiek. Nors ir pasirašė Ženevos pergamentą, bet dėl viso pikto e, skiepijo ir skiepijo iki Sovietų sąjungos pabaigos. Aš turiu negerą įtarimą, kad Sovietų sąjunga tiesiog taip ruošiasi e, bakteriologiniam karui karui. Je, jeigu kas, tai paleisti raupų virusą į tas visuomenės, kurios e, nėra vakcinuotas. Na, bet čia priskirkim tai samokslo teorijom, o šiek tiek užbaigiant. E, kodėl europiečiai va, galėjo nešioti tokias ligas ir išskyrus malariją, niekur jiem ten nieko baisaus nenutikdavo? Kodėl Europą neišmirdavo? Na, atsakymas tarsi yra toks, kad europiečiai, kasgi buvo žemdirbiai, bet ne tik žemdirbiai, buvo žemdirbiai ir gyvulių augintojai, labai daug augino naminių gyvūnų. Tiesiog, na, dabar Lietuvoje jau čia ir pavyzdį sunku parodyti, keulių maras, už pieną mažai moka, tai neaugina nei ką, bet, bet būdavo normalus ūkis, kuriame 7, 8, 9 skirtingų kanopinių gyvūnų veislės. Šalia to žemė Europoje tokia, kad tenai su kauptuku ar kastuvu nieko tu neišgyvensi. Reikia arti, o art, arimui reikia arklių. Toliau augino visokius ten, ten triušius, ne, nežinia ką, kas tik tai prisiplaks prie, prie žmogaus, tą europiečiai ir augina. Drambliai nelabai čia Europoje veisasi, bet na, gal dar ateityje pradėsim. Jokauju, aišku, ne gal, o garantuotai pradėsim, kogi nepradėti. Mm, dramblys gyvūnas naudingas, kaip sakė Bulgakovo apsakymo vienas iš personažų. E, bet e, tai reiškia, kad gyveno nuolatinė, nuolatiniai nešvarojo konkrečiai tų gyvūnų, na ne tai, kad mėšlė ir išmatose, bet su jais visą laiką bendravo. O tie naminiai gyvūnai, jie labai dažnai įvairiausių lygų pernešioja. Yra ir užkrečiamų, ir ypač su, su viduriavimais, su, su, su plaučių lygom ir, ir panašiais dalykais susijusiu e, epidemijų platintojai. Patys nebūtinai to sirgdami ir mirdami. Tai kitaip tariant, europiečiai dėl savo gyvenimo būdo visą laiką gyveno na, tokios bakteriologinės laboratorijos sąlygomis patys save skiepijo, patys to nesuvokdami, formavo dirbtinį imunitetą, faktiškai visom užkrečiamom lygom. Ir iš tiesų vidutinis europietis, jeigu jau taip žiūrėti, buvo gerokai pranašesnis už e, vidutinį Afrikos, Amerikos, Australijos ar Azijos gyventoją. Gal tik Azijos gyventojai turėjo tam tikrų pranašumų, turiu omeny, kad e, pas juos taip pat, dėl, ypač kur, ten, kur ryžius augino, nes ryžiai, tai žinote, auginami pelkių sąlygom, e, karšto klimato zonoj ir tenai kas per bakteriologinę ir, ir virusų laboratoriją, tai čia net ir su tais mūsų paršiukais ir, ir, ir višiukais nepalyginsi. E, dar, na čia ekologinį ryžių mėgėjom. Mė, Kinijoje ir Pietričio Azijoje ir bendrai, kur ryžius saugina, visas atliekas, visas išmatas, ten šiukšlynų nebūna, nėra ką archeologam kapstyti. Viskas vežama į ryžių laukus, viskas ten sumetama, viskas supūna. Kadangi jie dažnai neturėjo sąlygą auginti keulės, na keulė dar ir mėšlas toks šiaip sau, pieno netoleruoja laktozės, negali pieno gerti ir pieno produktų valgyti. Arklių nėra ko šerti, nes e, kur tik įmanoma ten ryžiai, pievų nebus. Tai jau taip gaudavosi, kad viena iš pagrindinių trašų būdavo dar ir žmonių, atsiprašau už žodį, bet, bet išmatos. E, kinai jas, na, nekolekcionuodavo, bet jeigu kur keliaudavo, tai nepatingėdavo su savim pasiimti kiberą, kad kad 3-4 dienas kažkur pavešėjau, grįžau namo ir visą savo turtą parsinešiau, išpyliau savo lauką. Dar didesnis ligmuo, kad net ir numirusius tenkdavosi laidoti e, ne kažkokiuose ten kapinėse milžiniškose laukuose, bet ne e, ryžių laukų pakraščiuose, kad na, taip išlėto tie seneliai ir, ir senelės bent jau paskutinę duoklę patreštų savo uh, tiesiog nesvarbu kuo patreštų ryžių laukus. Uh, Tai e, šiuo požiūriu taip, kokiam Vietname, kaip ir įsitikino amerikiečiai per, per liūdnai pasibaigusi Vietnamo karą, vienas prie dešimt kareivių ten žūdavo mūšio laukia, o visi kiti nuo įvairiausių lygų, nuo džiunglių sąlygų, nuo, nuo, nuo karščio, nuo dregmės. O to tarpu vietnamiečiai ten ramiai savo gyveno, kariavo, augino ryžius, kaip ką ir darė tūkstantis, tūkstantį, ten ne tūkstantį, jau ten kokius trys tūkstančius metų iki tol. E, na ir visai pabaigant, dar turėjo Azija vieną išradimą, kuris taip pat buvo labai neblogas, turėjo menį šilką. Tiesa, europiečiai greit šilką perėmė ir patys ėmė, jeigu galėjo šilkiniais marškiniais rengtis ir, ir puoštis. E, šilkas geras tuo, kad ant jo nesikaupė, nesikaupė kūno dalelės, odos dulkės, viskas nukrenta nubira. E, Vabžiai nemėgsta šilko, nes, na, tengi kito vabžio produktas, e, blusos nuo jo nuslysta. Dar daugiau susižeidus, e, ši, šilkos jis ne, nenutrūksta kaip vilna, o jisai tiesiog išsitempia. Pakliūna į žaizdą šilko siūlai ir juos ištraukus išsitraukia ir visas užkratas. E, kartais ne tai, kad ten strėlė, nuo kulkos sužeidimo šitoks šilkinis izoliavimas galėjo išgelbėti. New Orleano šturmo metu 1814 metais. Na, visai beprasmis šturmas buvo, nes jau pasirašė Didžioji Britanija ir JAV taikos sutartį, bet kariuomenės dar nežinojo, nei amerikiečių, nei, nei brito. Šturmavo. Amerikiečiai atsilaikė. Vienas anglų generolas, jis buvo iš Indijos ir, ir gavo kulką į koją. Tiesiog peršavė jam, smigo iki kaulo Tai jisai buvo buvęs indai. Ir vietoje odinių kelnių, kaip įprasta, baltų, jisai buvo su šilkiniam kelniam. Tai jisai taip va, krapštydamas ir judindamas ištraukė iš savo žaizdos uh, muškietos kulką. Nieko, sugijo, pasveiko, taip sakant. Na, jaunesniu ir gražesniu nepasidarė, bet nieko baisaus nenutiko. Tai ko gero išskyrus galbūt tam, tikrą, tam tikrus švaros kodus, kurių laikydavosi musulmonai. Na, ritualinis apsiplovimas prieš maldą, ten visų švarių dalykų dirbimas dešinė ranka, sakykime, lankymas pertyse. Tai šitie pranašumai XIX amžiui jau jie nusveriami europiečių vatos medicinos, hygienos, švaros palaikymo e, ir labai prižiūrimo, labai medikų saugomo raciono, skyščių gerimo ir panašių dalykų. Varžybas tarp to, kas labiau bijo maro, laimėjo vis tik europiečiai. Ir laimėjo dar, pasikartosiu, dar 19 amžiuje, dar be medikamentų, kurie realiai galėtų gydyti nuo užkrečiamų ar, ar, ar kokiu nors tenai e, šlikščių žaizdą sukeliančių m, mm, e, lygų. Na, žodžiu, palinkėt noriu, nesirkite, jeigu galit nešiokite šilkinius rūbus, tai ir gražu ir, ir kaip minėjau, sveika. Na, plaukitės rankas, taip, kaukės davėkite, jeigu galite ir norite. Mm, saugokite sveikatą. Viso geriausio.